Imen tremener o vakansa o norma? Ar inizi kergelen, el be ple. Gavet eo ir o amzer ba non? Nan hat dermat ka vantre eo de bel, ventre dan ne ir Petra a ret peve dir le amzer. Gouriat, gobir tam Peve re fal na amzer, chema bar gwasket, a zis plis chetain. Vertu klan ar vor, peur anget tapet ar vak? Nan, ar vor ventre dir jamez.